min yawm al-jum'ati fas'u ila dhikri Allah يوم الجمعه كما leo Allah jalla jalaluhu ametulazimisha na kutufaradhishia ya kuwa wakati kama huu lazima tuwe katika sehemu kama hii tunapokumbushana qala Allah qala rasulullah na dhikri yetu ya leo biidhnillah tabaraka wa taala tutakumbushana kaifa yudha'ifu almuslimu ujurahu wa thawabahu 'inda rabbil alamin tabaraka wa taala ni vipi mwanadamu muislamu anaweza akaboresha maradufu thawabu zake na ujira yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukizingatia ya kuwa Allah jalla jalaluhu ametupatia waqtan mahdudan fi hadhihi alma'mura Allah ametupangia hasa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ya kuwa muda wetu katika huu ulimwengu tuwakuja au tuwaja kuishi katika au kwa muda mfupi mno vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba ya kuwa tuna mahitaji mengi tuna mengi ambayo tuwataka kuyatekeleza katika siku yetu katika umri wetu kwa hivyo ni vipi muislamu yataamalu ma'a rabbihi tabaraka wa ta'ala ili awe yuko mbele kabisa katika thawabu awe yeye katika ile umri aliyopangiwa labda hata ataishi umri mfupi kuliko wengi miongoni mwa wenzake lakini akawa yeye amejihifadhia na kujiwekea akiba ya hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa yawmul qiyamah aw min alladhina yuqalu lahum wa tilka aljannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun aw kesho takapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala awe ni miongoni mwa watakaoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala janna hii mumarithishwa urithtumuha bima kuntum ta'malun kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyafanya duniani ulimwenguni mimi na wewe leo ndugu yangu dada yangu ni yapi ambayo tuwajikaribisha nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tuna matarajio ya kuwa tutakuwa ni miongoni mwa wale ambao watapata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na watakuwa ni wenye kurithishwa uzima wa milele maisha asarmadia inda rabbil alamin tabaraka wa taala kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye siku zote pamoja na izza yake pamoja na utukufu wake pamoja na utajiri wake pamoja na kujitosheleza kwake Allah jalla jalalu yeye siku zote hujipendekeza kwa waja wake siku zote Allah subhanahu wa ta'ala hufungua milango ya rahma zake kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kuadhibu waja wake kama alivyosema jalla jalaluhu ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah subhanahu wa ta'ala ana haja gani ya kuadhibuni enye wanadamu in shakartum wa amantum ikiwa nyinyi mtakuwa wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mkamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku zote Allah subhanahu wa ta'ala huyakubali machache kutoka kwa waja wake na Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa makubwa subhanahu wa ta'ala aliyun ala dhatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bilwara mutawaddidu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa dhati yake yeye yuko juu ya arshi na yuko pamoja nasi kupitia ilmu yake na yeye Allah ni, qa, ni qahar ni aziz lakini pamoja na hiyo ni qaribun mujibun bilwara mutawaddidu Allah yukaribu nasi Allah siku zote akubali ibada zetu na maombi zetu na Allah subhanahu wa ta'ala amejipendekeza kwa waja wake kupitia mambo mbalimbali Kwa hivyo ni vipi nasi ndugu zangu tutaweza kujikaribisha kwa Allah tutaweza kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tuwe ni miongoni mwa minal faizin almuflihin fi ddarain tuwe ni miongoni mwa watakaofaulu hapa duniani na kesho akhira al-imam as-sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala aliulizwa swali hili ya kuwa ni jambo ambalo kwamba linajulikana na kila muislamu au wengi miongoni mwa waislamu man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha Allah kwa ukarimu wake Mwanadamu anapofanya wema moja Allahu mlipa mara kumi la aqu man qaraa harfan min kitabillah falahu bi'ashri amthaliha au kama qala alayhi salam au falahu 10 akuna thawabu kumi la aqulu alif lam mim harf ولكن الف حرف لثواب 10 لام حرف لثواب zingine 10 20 na mim harf ni thawabu zingine 10 thawabu 30 Al-Imam Sa'di rahimahullah aliulizwa ya kuwa hivi ndivyo alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa anawalipa waja wake maradufu unafanya wema moja unalipwa wema kumi akaulizwa ni vipi muislamu ataweza kuwa ni minalladhin miongoni mwa wale ambao wako na adhaaf kathira ila 700 dhifin wa ila adhaafin kathira ni vipi muislamu ataweza kuwa miongoni mwa wale ambao wanalipwa zaidi ya kumi zaidi ya mia mpaka mia saba na hata zaidi akajibu rahimahullahu tabaraka wa taala akasema ili muislamu aweze kulipwa malipo yake maradufu uwe unafanya amali chache lakini unalipwa mamia na maelfu ya thawabu ni lazima muislamu aweze kuzingatia mambo matano au mtu kuweza kupata maradufu katika thawabu yake lazima muislamu aweze kutazama haya mambo matano jambo la kwanza kabisa al-amilu nafsuhu yule mwenye kufanya lile kitendo mwenye kufanya lile ibada yeye mwenyewe kuna mambo ambayo afaa kuyazingatia jambo la pili al-amal kila kitendo ambacho kwamba wakifanya inategemea ni kitendo gani ili uweze kupata thawabu maradufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo la tatu ni almakan sehemu unakofanyia ibada hiyo matters na jambo la nne akasema ni azzaman ni zama au wakati ambapo wafanya ibada kama lile na jambo la tano akasema rahimahullahu tabaraka wa taala ni atharu hadhihi alibadat athari impact the consequences the result of that particular act of worship that you will be doing haya ndo mambo matano ambayo ulama wametuambia kuwa muislamu anafaa kuyazingatia ili aweze kujipatia thawabu maradufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kabisa ni al nafsuhu yule anayefanya lile kitendo lazima aitazame kwanza akida yake na hii ndo msingi huu ndo ufunguo bila aqida sahiha bila iman thabit basi mwanadamu hawezi akapata thawabu au hawezi akapata thawabu iliyokamilika iliyotimia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ili ibada ya mja yake mja wake iweze kukubaliwa ili huyu mja awe na matarajio ya kuwa amekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake ni lazima yeye awe amemkubali ayakuna radhiyan billahi rabba wa bil'islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan rasula na hii inaonesha umuhimu wa Muislamu kuweza kupatia aqida yake nafasi kubwa katika maisha yake Muislamu kuweza kujibidisha kujua tauhid ni nini ili kuweza kusimamisha katika maisha yake aweze kujua kinyume cha tauhid ni nini ambayo ni shirk ili aweze kujiepusha yeye na kuwafanyia bidii anaowapenda nao waweze kujiepusha kwa hivyo jambo la kwanza ambalo al-amil mwenye kutenda lile tendo la ibada afaa kuwa nayo ni yeye akida yake iwe ni sahihi imani yake iwe kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kila anachokifanya awe anaifanya na al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala ndio mtume sallallahu alaihi wasallama ametofautisha thawabu tunayopata tunaposwali twaswali sote kwa safu moja msikiti mmoja wakati mmoja maneno tunayosoma ni yale yale lakini wakuta kuwa watu wanatofautiana pakubwa katika thawabu kuna yule ambaye amechuma maradufu na mwingine ni yale majukumu tu ya swala ndiyo yamemuondokea lakini hana chochote wala lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa nini kwa sababu ya kutofautiana katika nyoyo kwa sababu ya kutofautiana katika ikhlas kwa sababu ya kutofautiana katika khushu' basi lazima muislamu awe makini na ikhlasi yake anapofanya ibada ya aina yoyote na si ikhlasu tu ومتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم اخلاصا للرب ومتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام lazima muislamu atazame ninayoyafanya je yalifunzwa na kuhimizwa na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama je yalifanywa na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallama hakufunza ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallama hakufanya wala hakuhimiza basi hoja yako isiwe ni kuna ubaya gani kuna ubaya gani nikiswali baadhi ya baada ya salatu alfajr nikiswali raka 4 6 8 kuna ubaya gani kuna ubaya gani mimi ikiwa nitasherehekea mazazi ya nabii sallallahu alaihi wasallam kuna ubaya gani ni masifu na mapenzi ubaya ni kuwa liannaka khalafta sunnata nabiyyika sallallahu alayhi wasallam na hii ndiyo jawabu aliyoitoa Said bin Musayyab rahimahullahu tabaraka wa taala kwa bwana mmoja ambaye alikuwa mara nyingi akiswali turaka nyingi baada ya salatu al-fajr kisha siku moja huyu tabi'i rahimahullah akamuuliza bwana wewe kila wakati na kuona uko bizi na rakaa hizi nyingi tu yule bwana akamuuliza ايعاقبني الله تبارك وتعالى او يعذبني بالصلاه جاء الله سبحانه وتعالى اتنلومه بسبب يا صلاه بسبب مني نسوالي akamwambia Sa'id bin Musayyab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bal yu'atibu yu'atibuka Allahu tabaraka wa ta'ala bimukhalafati nabiyhi alayhi salatu wassalam Allah atakulaumu na kukushtumu kwa sababu wewe wakhalifu sunna ya mtume wako alayhi salatu wassalam wakun مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد أنا بسمى الشيخ السعدي رحمه الله كتك منهج الحق ya kuwa siku zote jibidisha katika ikhlasi yako na mfate mtume sallallahu alayhi wasallama katika ibada zako na katika mafunzo yake kwa hivyo ikiwa wataka kupata thawabu maradufu siku zote invest katika mambo ambayo una uhakika nayo ya kuwa kweli Mtume sallallahu alayhi wasallama amefunza na amehimiza na imequalify kuwa ni ibada ambayo ataabudiwa nayo Allah kama anavyotaka kuabudiwa. Jambo la pili ni al-amalu nafsuhu. Ile amali ambayo Muislamu anafanya. Ni vipi Muislamu atafanya amali kama hii? Ni vipi Muislamu atafanya? Kuna baadhi ya amal ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia ya kuwa tayari iko na mudhaafatul ujur, iko na thawabu nyingi chungu nzima kama vile alivyosema alayhi salatu wassalam kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani 'ala al-mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim maneno haya mawili ni mara ngapi sisi tuna muda tuna fursa tuna wakati twatembea na tukirudi twakaa na tukisimama lakini conscious yetu haituelekezi ya kuwa kuna maneno haya mawili ambayo lau ukiyakariri hauhitaji wudhu hautaji kuoga wakati wowote wa haina juhudi lakini ni nadra sana Muislamu kuyakumbuka na kuyakariri katika mchana wake Mtume sallallahu alaihi wasallama alimwambia moja katika wake zake ya kuwa muda wote huo uliokaa alimwacha baada ya salatu alfajr mtume anarudi takriban wakati wa duha anamwambia mimi nimesoma maneno ambayo yana thawabu zaidi kuliko ya yale yote uliyoyasoma kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه wazinata arshihi wa mudada kalimatihi haya ni maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala ana anamlipa mja wake maradufu zaidi kwa hivyo tuangalie ibada ambazo tunajikaribisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala alfaraid ahabbu alibadati ila Allah ni ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda zaidi kisha akasema Sheikh rahimahullahu tabarak wa taala miongoni mwa ibadat ambazo mja anachuma nayo ibada zaidi au namna ni almakan sehemu unakofanyia ibada lazima muislamu ajue ni vipi anaamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na na sehemu ujue ya kuwa sala ya, ya lazima sala ya faridha ina thawabu nyingi zaidi msikitini ukajibidisha siku zote kuhudhuria salatul jamaa shafa'a kwa wakati wake una thawabu maradufu aliyakuja safu awal na akapata takbiratul ihram pamoja na imam na akasali kablia na baadia na akafanya adhkar za baada ya sala si sawa kwa thawabu yule ambaye atakuwa wa mwanzo kuingia au wa mwisho kuingia na wa mwanzo kutoka ingawa wote wameswali <clears throat> lakini ni muhimu Muislamu kutambua ni vipi yeye ataweza kuchuma maradufu Muislamu kuelewa ya kuwa sala za sunna zina thawabu zaidi zinaposaliwa nyumbani akawa yeye anatenga nyakati au anatenga sehemu katika nyumba yake kwa min ajili ya kutekeleza ibada zake za swala wa halumma jarra na vivyo hivyo swala katika misikiti tatu au misikiti miwili Masjidun Nabawi na Masjidul Haram si sawa na sehemu zingine katika misikiti kwa hivyo sehemu ambako Muislamu anafanyia ibada yake huenda ikawa ni sababu kubwa ya yeye kuchuma amali njema zaidi kuliko sehemu zingine na mawili ya misho biidhnillah tabaraka wa taala tutataja katika hutuba ya pili تنمومب الله سبحانه وتعالى تجاليه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم استغفر الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد miongoni mwa mambo ambayo yanamjalia Muislamu awe ni mwenye kuchuma mengi katika ibada zake awe ni mwenye kujipatia mengi katika thawabu mbele ya Mola wake ni az-zaman wakati ambapo Muislamu anafanya ibada kama ile kama tunavyojua tuko katika mwezi wa Muharram tungali katika mwezi wa Muharram ambayo ni miongoni mwa miezi mitukufu kwa hivyo Muislamu akatambua ya kuwa katika hii mwezi Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwambia fala tadlimu fihinna anfusakum msidhulumu nafsi zenu ndani ya hii miezi ikiwa Muislamu hafai kudhulumu nafsi yake basi ni kumaanisha yeye anafaa kuifanyia bidii nafsi yake katika ibada Muislamu akajibidisha akijua kuwa wakati huu ni tofauti na nyakati zingine. Muislamu akaelewa nyakati kama vile wakati wa adhan, ibada bora ambayo wafaa kufanya ni kuitikia adhana na ukajibu adhan badala ya kusoma Qur'an. Muislamu akatambua ya kuwa ibada muhimu unaoifanya katika zama kabla ya salatu al-fajr ni ibada ya kufanya duaa na istighfar alivyosema Allah wabil ashari hum yastaghfirun na wakati huo wa suhur wao wanafanya bidii katika istighfar na dua muslimu akatambua na kuelewa ya kuwa nyakati bora ya usomaji kitabu cha Allah ni wakati wa usiku akajibidisha yeye kusoma wirdi wake ya kila siku akisoma wakati wa usiku na ni bora iliyoje ikiwa yeye atakuwa anasoma wirdi yake ndani ya swala kwa hivyo zama mwezi wa ramadhan alibadatu tudhaaf mwezi wa ramadhan muslimu analipwa maradufu zaidi siku ya arafa siku kumi za mwanzo za dhulhijja zote hizi ibada imekuwa maradufu kwa sababu ya zama ya ibada kama ile na jambo la mwisho ndugu zangu ambayo ni muhimu sana kila mmoja wetu kulipatia umuhimu kwa namna fulani ni atharu hadhihi alibadat ni kuwa yani ile athari na ile result ya ibada ambazo kwamba wazifanya je wewe kesho utakapoondoka huu ulimwengu utakuwa na ibada ambayo itaendelea kukupatia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala je wewe muislamu kama vile una invest katika investment tofauti tofauti biashara tofauti tofauti ambayo itakuwa na itakuwa na malipo mazuri wajitahidi kuinvest katika mambo ya akhira yako kuna jambo lolote ambalo kwamba umeweka kuweza akiba umejenga umetoa umesaidia umesomesha ukitarajia ya kuwa utakapo utakapolazwa kwenye mwanandi wako thawabu zako zitaendelea kukufikia Ulama wanasema au moja katika ulama asema rahimahullah ya kuwa katika huu ulimwengu kuna watu ambao wanapumua ni wazima Allah amewapatia nguvu na umri lakini hakuna thawabu ambao wanapata siku yapita wiki miezi hakuna chochote ambacho kwamba inaingia katika akaunti zao lakini kuna watu ambao tayari wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini atharahum yale athari ya ibada zao za investment zao bado zingali zaendelea baada ya kufariki kwao ndio maana kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia mali basi kuwa ni min afdali nasi inda Allah kwa sababu mtume asema sallallahu alaihi wasallam fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi yeye atumia ilmu aliyopewa na Allah katika kuitumia mali yake angalia ni jambo gani ambalo kwamba umeweza kuinvest ili wewe kesho Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukuendelezea thawabu zako baada ya kufa kwako ikiwa ni, we, mimi na wewe hatujajaliwa mali basi waweza zungumza na wale ambao wamejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala la wewe ukazungumza na ndugu yako ukamwonyesha ya kuwa kuna hii ufa yafaa kuzibwa lillahi tabaraka wa ta'ala imma ni msikiti kujengwa au ni token ya stima kulipwa kwa mwezi au ni maji kulipwa na yule bwana Muislamu akaitikia mwito wako akawa anatoa ile sadaka kila mwezi wewe na yeye falakuma fil ajri sawa mko sawa katika malipo kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam asema addalu ala alkhair kafa'ilihi yule ambaye anamuonyesha mwenzake kufanya jambo la khairi na lile jambo la khairi likafanyika basi wewe na yeye mna ajri sawa vivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema ishfa'u tujaru wateteeni watu kwa njia ya kisheria na mtaweza kulipwa maradufu ukamwona mwenzako ana tatizo ana dhiki ana shida hauna uwezo wa kumsaidia ukaweza kuwahamasisha wengine wakamsaidia basi ni sababu ya wewe kulipwa kama watakavyolipwa wao hauna ilmu ya wewe ya kuweza kufunza ili uwe ni min alladhina yantafi'u yantafi'una bi'ilmihim ba'da mautihim au ilmun yuntafa'u bihi hauna ilmu ya kuweza kufundisha watu lakini ukaweza kusambaza mambo ya khairi ukaweza kusambaza vitabu vyenye faida ukaweza kutoa mambo mbalimbali rasail na kuweza kuwafikishia watu basi wewe nawe una ajiri yako mbele ya Allah huenda mtu akajifundisha jambo moja la dini na hili moja likamfaa mtu na thawabu yake ikawa ya kufuata ila baada mamatik kwa hivyo athar kuangalia yale vitendo ambavyo kwamba itakusaidia baada ya kufa kwako bali kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupata thawabu maradufu si tu katika kufanya mambo ya khairi bali hata kwa kujiweka mbali na aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala wewe wataka kuishi a certain lifestyle wataka kunyoa nyole kadhaa waona wenzako vijana wote wamenyoa hivyo na wewe pia unaambiwa nyole yako ikiwa the same level unakaa mshamba unakaa vibaya unatisha unakwambia unyowe ka bank eh, punk kiasi lakini wewe unakumbuka ahadi ya Allah unakumbuka hadithi ya Rasul naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil qaza unakumbuka al-athar man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min mtu atakayefanya jambo kwa ajili ya Allah akiliacha kwa ajili ya Allah Allah atampatia lingine bora zaidi lau muslimu akajibidisha kufanya mujahadatu nafs kujuzuia na maovu aliyokataza Allah pamoja na kuwa kila mmoja katika mjtamaa tamaa yake anafanya kila mmoja anaiba kila mmoja anagonga watu kila mmoja anafoji makartasi na kujilimbikizia mali kiharamu lakini wewe unajua wa'da Allahi tabaraka wa ta'ala ahadi ya Allah ya kuwa lau ukiacha maasi hayo Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa maradufu na kweli ukayaacha basi mudhaafatul ujur mutahaqiqatun bik kuongezewa ajri maradufu uko nayo wewe mbele Allah subhanahu wa ta'ala jambo la misho kabisa ndugu zangu nikimalizia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an awala yarawna أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون جه wanadamu hawaoni ya kuwa kila mwaka Allah subhanahu wa ta'ala anawatia kwenye mitihani kwenye mazito kwenye dhiki kwa mwaka mara moja au mara mbili lakini la kushangaza wao la yatubun hawatubii na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yadhakkarun na wala hawachukui mazingatio kwa yale inayowasibu katika ulimwengu tunaoishi leo matatizo dhiki na shida inaendelea kukithiri kila leo tunasikia kuhusiana na magonjwa tunasikia kuhusiana na mioto sehemu mbalimbali tunasikia kuhusiana na mafuriko tunasikia kuhusiana na ukamwe tunasikia kuhusiana na vita na watu kuuawa kiholela je tuwajiuliza maswali na kujirudia nafsi zetu na kufanya tauba nasuha na, ku, na, ku, na, na kuchukua mazingatio kwa haya ambayo kwamba yanajiri naam corona ingawa nasi lakini je tuwachukua mazingatio gani watu wamekosa ajira kwa namna ambavyo haijawahi tokea biashara za watu zimefifia kwa namna ambavyo haijawahi shuhudiwa hali ulimwenguni kote misiba baada ya msiba ni lazima wanadamu wajurudie na warudi kwa Mola wao na wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni sukunun fil qulub وحركة في الأبدان ألا صلوا وسلموا على البشير النذير الهادي على إلى سواء السبيل فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وانعم وزد وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم على الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابه اجمعين وعنا منا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين اللهم اصلح احوالنا أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين